Elduden igandian eta ondokoan, departamentuko bozetan presentatzen diren hautagaien arteko diferentzia egitea ez da beti erresizaren. Gestioniaren inguruko ezadostasunak agertu balima dira ere kanpaina juntan, egia da departamentuak bere eskuetan dituen sail nagusiak sozial sozialarloa eta bideak izanki, ez da aurkako orientabide jaundirik agertzen. Xarreri, hauzaindegi, familia edo errezari buruzko hildo nagusiak finkatuak dira, eta ez dute horiek ez da bada hondirik sortzen. Eta bideak, neork ez ditu aipatzen. Beste puntu batzuetan, agertuko zela behar bada ezberditasun argiago bat, eskualegia zuzenki ungitzen duten zonbait gai ere proposatu ditugu Euskal elgarrizketatu ditugu nauta gaieri. Harritzekoa bada ere, gehien gehienak eskoalerriko instituzio baten alde gertzen dira, eta dendenak Euskararen defendatzaile sutsuak. Zer aldaketa, ala ere, azken amarkadetan. Obe, bainan itzederak gauza bat dela, eta itzetik obgarat pasatzea beste bat pentsatuko dute hainitzek. Autua egiteko momentuan, ezotedeak ondoan hartu beharko ere nor ari den egiazki lanian sailorietan eta nor kontsentsuaren aldeko aizia segitzen. Bozkatzalen esku izanen da, elduden igandean.